брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у Таму ў нашай праграме рэдактар газеты Свабода Ігар Герменчук адказваў на пытанне, з кім і чым ён звязвае спадзевы на будучыню беларускай ідэі. Натуральна, з газетай, з яе папулярнасцю і нераскрытымі магчымасцямі. Неўзабаве пасля гэтага 24 лістапада гаспадарчы суд РБ спыніў выхад свабоды у новых сваіх інтэрв'ю рэдактар паабяцаў наладзіць выданне іншай газеты а калі закрыюць і яе выходзіць нелегальна нагадаю што свабода і пачыналася вясною девяностого году як нелегальнае выданне гэта была не столькі нават газета колькі сумесь палітычна бюлетэню з літаратурным альманахам тады праз паўгода свабоду легалізавалі а яшчэ праз паўгода калі ініцыятары ўзяліся за адраджэнне іншай газеты нашай нівы свабоду адчоліў ігар герменчук тады депутат верхоўнага савету ён сабраў калектыў наладзіў прадпрыемства узяў курс на стварэнне прафесійнага сродку масавай інфармацыі аднаго з лідараў прэсавага рынку краіны чым урэшце свабода і стала у І вось улады змушаюць папулярнае і ўжо без пяці хвілін штодзённае выданне вяртацца ў падпольны статус у перыяд да незалежнасці беларусі і да герменчука але ці магчыма гэта ці сапраўды з закрыццём свабоды мы можам гаварыць пра вяртанне ў девяносты год а калі не то куды адказ я паспрабую даць крыху пазней у спачатку мы паслухаем што пра закрыццё свабоды думаюць яе першыя і сталыя аўтары напрыканцы праграмы я раскажу пра іншы унікальны праект які напэўна можна разглядаць і як адказ на рэпрэсіўныя санкцыі супраць свабоды у год газеты свабода той калі яна яшчэ не ператварылася ў прадпрыемства а была суцэльнай імправізацыяй некалькіх энтузіястаў можна напісаць цэлую кнігу і пра тое як ганялі штотыдзень на латвійска эстонскую мяжу на запорожцы паўла жука каб аддрукаваць тыраж які вяртаўся адтуль ужо грузавіком і пра тое як нас лічылі канкурэнтамі навінаў бнф якія ўрэшце ціха закончылі сваё існаванне без шумнага працэсу закрыцця і скандалу і пра тое як на менскіх мітынгах і вакзалах прадаваліся дзясяткі тысяч газет час быў зусім іншы натхнення тады было болей вочы гарэлі ярчэй рызыкаваць хацелася і бадай дазвалялася кампартейная ўлада была разгубленая і ўжо не выклікала таго страху як у ранейшыя часы альбо дадам як цяпер тады памірала дыктатура а перыяд станаўлення перажывалі мы мы ведалі што будучыня за намі у сярод іншых у свабодзе друкавалі свае тэксты гісторы калег дзярновіч і пісьменнікі уладзімир арлоў і адам глебус Сергей шупа затэлефанаваў ім з прагі і запытаўся што на іх думку азначае закрыццё свабоды для беларускага культурнага кантэксту олег дзярновіч закрыццё газета свабода нейкім дзіным чынам абвастрыла маё адчуванне разбурэння сям'і рысе тым што понеделок, у вечера я был у гостях, э, насупрот меня сидел один из белорусских филологов-латинистов, э, и он промел дивную речь, э, что он чекал, на речь, я настолько ненавидел эту свободу, что чекал, коли это дарится. И я зрозумел одну э, вельми важную э, речь. А, оказывается, а, э, вот это первое а, уявление про весь белорусский рух, а, про всю белорусскую нацию, пра ўсе культурны пыні які існуюць у ёй э, гэта як цельнае э, уяўленне гэта архаічнае уяўленне што мы э, да сам апошняго часа падыходзілі з аднолькавымі патрабаваннямі з аднолькавымі жаданнямі да ўсіх і вось оказывается ўжо магчыма сярод беларускага кола што істуюць людзі якія не любяць гэту свабоду якую гэтымі днямі зачыняюць я бачце скажу не про само закрыццё а про а, про пачуцці я гэтым самым разумею что на самой справе наша беларускацыялізацыя зрабіла на самой справе кажется нейкія крокі э, э наперад адмаўляючыся нарэшце ад гэтай архаічнай канцэпцыі архаічнай э, выяўлення сем'і для ўсіх мы розныя владимир орлоў праўдзівая гісторыя беларусі вяртае нашу краіну в еўрапейскі кантэкст. Таму гісторыя з'яўляецца ворагам рэжыму. Таму перапісваюцца падручнікі, забараняюцца кнігі, зноў распачынаюцца раскопкі ў курапатах. Цалкам заканамерна, што ў такіх варунках газета свабода пачала надаваць больш увагі гістарычнай тэматыцы. З'явілася адпаведная рубрыка. Была надрукавана цэлая спыненая цэнзурай кніга 10 вякоў беларускай гісторыі. Закрыццё свабоды гэта апрача іншага супрацьдзеяння абуджэнню гістарычнай памяці беларусу адам глебус ну на мой погляд для беларуска менавіта культурнага кантэкста закрыццё газеты свабода адбылося значна раней яно адбылося не сёння і не учора яно адбылося ў той дзень калі э, змяніўся галоўны редактор і тады у газете свабода культура і наогул жыццё культурнае беларускае адышло на другі план. Асноўныя пытанні, якімі займалася свабода на мой погляд, это гратысковая палітыка. Асабіста я працаваў свабодзе вот з першага нумара і доўгі тэрмін і пры двух рэдактарах. І на жаль, я лічу, што менавіта культурны кантэкст зараз самае неабходнае, што трэба беларускай нацыі. Таму закрыццё свабоды у мяне як бы выклікала два пачуцці. Па-першае, як кожны беларус, я мусіў парадавацца, што ў суседа здохла карова, а як кожны нармальны чалавек, я разумею, што это рабіць нельга. Таму я шкадую калектыў, шкадую ігоря Ерменчука, але разам з тым я спадзяюся, што свабода раней ці пазней адкрыецца, і яна зноў будзе ў беларускім кантэксце першыя і сталыя аўтары свабоды олег дзярнович уладзімир орлоў і адам глёбус бачаць газету як культурнікі але пры гэтым вельмі по-рознаму у кожнага з іх склаліся свае дачыненні са свабодай такая рознасць поглядаў азначае што мы маем справу з вялікай з'явай з галоўнай газетай беларускага адраджэння девяностых гадоў з найбольш прынцыповым беларускім заслонам на шляху дэспатызму з газетай існаванне якой стала індыкатарам палітычнай сітуацыі ў краіне спыніўшы свабоду можна ўжо спыніць усё нехта назваў закрыццё радыё 101 і 2 нацыянальнай катастрофай закрыццё ж свабоды гэта выдзіранне старонкі з кнігі беларускай гісторыі свабода праіснавала сем гадоў я думаю куды нас адкінулі у 90-х. Але ж не падобна. Тады ўсё новае беларускае толькі брала разгон. Вядома, чаго толькі не выстаяла, не перажыла свабода, і легальна выходзіла і нелегальна і ў Латвіі, і ў магілёве і на мазе, хто толькі яе не зачыняў. Але ніколі яна не спыняла выхаду у 90-м сённяшнія санкцыі гаспадарчага суда ніхто б папросту не браў да галавы. Зрэшты і не магло быць такіх санкцыяў. А можа мы вяртаемся ў 87, калі КГБ арыштавала наклад падпольнага часопіса бурачок. Але нібы ў адказ следам за бурачком, нібы з рога ўсяго многа пасыпаліся нефармальныя, як тады казалі выданні яшчэ раней да сярэдзіны восьмидесятых параўноўваць увогуле няма з чым вядома выходзілі альтэрнатыўныя публікаткі але гутаркі не было каб нешта там зачыняць бо зачыніць азначала прызнаць раздзьмухаць лякальны занятак якога-небудзь адзіночкі у антысавецкі рух у Сёння свабода адна з самых уплывовых газет. Яе рэдактар ведае, што такое амон і што пры найменшай спробе непадпарадкавання ён адправіцца следам за адамовічам або віннікавай або старавойтавым у зноў праслаўленую першым прэзідэнтам амерыканку. А можа, з амерыканкі трэба і пачынаць адлік вызначэння часу ад сталінскага бруталізму але і тады не зачынялі газеты іх просто ўжо не было тады што ж ажно ў часы бальшавіцкая чырвонага тэрору вяртацца у двадцаты год на 80 гадоў назад лёгіка падказвае менавіта такі адказ гэта яны толькі кажуць плыць в рэвалюцыю дальше насамрэч рэванш камунізму пачынаецца не з таго моманту дзе ў яго адабралі ўладу а заўсёды спачатку няхай ён будзе называцца неяк інакш, але мы ж ведаем, што такое камунізм. Мы ж бачым, што свабоду закрылі гэтаксама, як закрывалі ліберальныя і нацыянальныя выданні бальшавікі на чале з Эдмундавічам. І гэта значыць, што Лукашенко абяцае нам не столькі вяртання ў савецкі час, колькі паўтарэнне савецкай гісторыі ад пачатку ад мяснікяна і кнорына вось якая старонка адкрылася, калі яны вырвалі з кнігі свабоду. закрыцця газеты свабода у архіве найноўшай гісторыі пры фондзе наша ніва рыхтуецца да друку каталёг незалежных перыядычных выданняў, якія выходзілі ў беларусі з пасляваенных часоў да девяностага году. Спачатку гэтыя выданні збіраліся ў архіве, потым апісваліся і вось усё зведзена ў адну кнігу гартаючы яе я згадваю з чаго ў мяне і маіх сяброў пачалося захапленне выдавецкай дзейнасцю гэта быў самы конец семидесятых мы задумали друкаваць подпольную газету под назвай вястун я тады працаваў у друкарнях во славу родины і міністерства ўнутраных спраў і па літарцы цягаў адтуль шрыфты памятаю гэта была акадэмічная гарнітура десят кехаль Ігар Герменчук на менскім паліграфкамбінаце вырабіў клішэ загалоўка, а сяржук сокалаў з дапамогай швагра ў наваполацку зрабіў гумовы валік. Арына вячорка пашыла фартух наборшчка з кішэнямі для касаў. Гэтак супольнымі намаганнямі была фактычна створаная матэрыяльная база падпольнай друкарні аднак неўзабаве нас з херменчуком загрэблі ў войска вінцук вячорка і сергей запруцкі якія вучыліся на філфаку бДУ адчулі на сабе пераслед кгб пасля чаго запруцкі закапаў друкарню ў вёсцы сваіх бацькоў апошнім часам думаю кожны з нас усё часцей згадвае той наш юнацкі нз недатыкальны запас што нас натхняла напэўна романтычны прыклад каліноўскага і ягонай мужыцкай праўды тое самае што натхняла янку філістовіча які ў пятьдесят другім годзе ў лясах под маладэчным выдаў сваю газету жыве беларусь Як бачым, сама гісторыя паваеннага незалежнага друку пачынаецца з лясной друкарні калі ж разглядаць газету філістовіча як легенду то пачынаць трэба з падснежніка які гісторык мікола ермаловович пачаў выдаваць у шестьдесят третьем друкаваў на машынцы і раздаваў блізкім знаёмым это значыць пачатак друку быў наўпрост звязаны з хрушчоўскай адлігай ад жыве беларусь да падснежніка адзінаццаць гадоў напэўна увесь наступны друк да другой паловы восьмидесятых па сутнасці істотна не адрозніваўся ад падснежніка новыя павевы залежалі хіба што ад змены пакаленняў выдаўцоў на мяжы семидесятых і восьмидесятых мы распачалі выданне часопіса люстра дзён усяго выйшла чатыры нумары адзін з іх быў прысвечаны тысячагоддзю беларусі і адкрываўся вершам казіміра усюды гнанага моя не моя моя вам спрэчкай мяне не здолець, бо праўды ад маскаля не мушу пачуць ніколі. Гісторыю нашу ўшчэнт разнеслі у сілы права і нейкі сляпы дацэнт закрэсліў маю дзяржаву. Казіміру сюдыгнаны гэта псеўданім сержука соколава. Памятаю адзін з матэрыялаў вінцука вячоркі быў прысвечаны югаслаўскаму на той час прагрэсіўнаму сацыялізму таксама друкаваўся ліст літоўскай дзяўчыны якая распавядала пра абставіны самаспалення ў коўне у пачатку семидесятых ромаса каланты гэты ліст фактычна быў замовою рэдакцыі а перакладаў яго антанас глезніс вайсковы фотограф друкаваўся часопіс на машынцы ў рэдакцыі дывізійнай газеты баявой прызыв што мясцілася ў менскім аператыўным палку або белпалку на вуліцы грушаўскай дзе служылі хлезніс і я амаль усе тэксты рыхтаваліся вячоркам і перадаваліся з вуліцы праз краты рэдакцыі згадваю ўсё гэта чытаючы артыкул пра люстрадзён у новым каталёзе незалежнага друку артыкул сканчаецца словамі у фондах архіву адсутнічае Усяго ў каталёгу больш за 100 назваў некалькі соцень нумароў. Я знаходжу наступнае наше прадпрыемства 86 год часопіс бурачок. У 70-е гады яшчэ не было і не магло быць рэалістычнай размовы пра незалежнасць Беларусій, антыкамунізм, правы чалавека і гэтак далей, што стала магчымым у другой палове 80-х без нацяжкі першы перыяд можна назваць романтычным, а другі рэалістычным. Бурачок стаўся якраз звязкай пераходам ад дысідэнцтва да таго шумлівага маладзёвага руху, які ахрысцілі нефармальным. Тады у канцы 80-х незалежны друк стаў індустрыяй газеты рабіліся на машынцы ці кампутары макеты завозіліся ў вільню найчасцей у інстытут фізыкі акадэміі навук літвы дзе нехта спадарвай тыкунас кіраваў ксеракапіяваннем такіх газет ледзьве не з усяго былога ссср у чарзе на друк разам з намі стаялі азербайджанцы татары украінцы у літве ўлады на такое закрывалі вочы Затым тиражы прывозіліся ў дом літаратара ў Мску у кабінет Емельянова і Мехноўска, дзе заўсёды топілася шмат людзей з усіх рэгіёнаў Беларусі. Адсюль прэса разыходзілася па краіне. Істотны эпізод грошы калі ў першым перыядзе адзіночкі друкавалі толькі за свае асабістыя то ў канцы восьмидесятых с прыходам вялікіх накладаў десять пятьдесят тысяч і продажам выданняў чаго не было ў першы перыяд стварэннем рэдакцыі найманнем людзей пачалі абяртацца такія сумы грошай якія былі недаступныя для інспіратара адзіночкі это ўжо не маглі быць асабістыя сродкі масавы гандаль пачаўся на пляцах вакзалах у электрычках який кольвек камунізм быў начыста выцеснены з зачынення ў альтэрнатыўнай прэсе можна дапусціць што ў канцы восьмидесятых менавіта альтэрнатыўны друк стаў першай сферай у якой грамадства сутыкнулася з капіталізацыяй з рынкам у каталёзе незалежна ад руку называюцца ўсе хто рабіў выданні хто ў іх публікаваўся гэтыя людзі свяціліся першымі гэта быў іх грамадзянскі чын яны давалі прыклад іншым з выданнем каталёгу звязана шмат парадоксаў па-першае ўжо сёння ён сам можа стаць нелегальным выданнем по-другое задуманы без працягу ён выдаецца з думкай пра наступны другі том некалькі гадоў таму нам і ў галаву не прыходзіла што давядзецца стаць сведкамі адрачэння падпольнага друку але архіўныя калекцыі так імкліва папаўняюцца новымі незалежнымі выданнямі а закрыццё легальных газетаў такое брутальнае і адназначнае што збіральніцкую працу давялося арыентаваць і на сённяшні дзень Магчыма, у нашых калекцыях неўзабаве з'явіцца і новая нелегальная свабода як не дзіўна а такое прачуванне мяне не засмучае бо галоўнае слово ў ім з'явіцца не прападзе вострая брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя у перадачы бралі ўдзел адам глёбус уладзімир орлоў у і олег дзярновіч продюсер у празе сергей шупа свой верш чытаў казімер усюды гнаны аўтары вядучы перадачы галоўны рэдактор азеты наша ніва сергей дубавец вострая брама на хвалях радыёвабода кожную нядзелю з паўторам у сераду у